Bismillahirrahmanirrahim. بسم wa الرحمن الرحيم salatu لله وكفى ala abdihi على عبده الذي اصطفى wa alihi wa ومن والاه وبعد مي رادمو تهاويسكو أكيدو sa njenim šerhom uglavnom sve do što je spomenuto u šerhu i mi smo spomenuli i objasnili i prošli, prošli put smo radili da tevhida imamo tri vrste kako kaže komentator tevhidu svojstvima, tevhidu rububijetu i tevhidu ibadetu. Je li tako li? A smo govorili o tevhidu u svojstvima, pa je on govorio o džahmijama koji negiraju svojstva, što je navelo kasnije određene grupacije kao što su Sufije, Ibn Arabi, Halađ i drugi, da jednostavno zbog toga što su oni negirali svojstva, a nešto što nema svojstva praktično, znači logički i ne postoji, to ih je dovelo do toga da su u principu stvorenja Bog i božansko biće. I tada je došlo do toga da se spomeni taj to vjerovanje kao utjelovljenje, božansko utjelovljenje ili božansko spajanje sa bićima i tako dalje, takozvani al-hulul ul-ittihad. I vidjeli smo neke uh, posljedice tog vjerovanja što smo navodili ovdje da se ne ponavljamo. Dalje kaže nam autor u vjerovanju u Allahovu jednoću spada i tevhid u rububijeta. Kaže nam autor U to spada potvrđivanje da je Allah stvoritelj svega i da ne postoji dva jednaka stvoritelja u svojstvima i u dijelima. Ovaj tevhid je istina, nema nikakve sumnje, međutim, on je cilj i krajnji završetak mnogih polemičara Znači, mnogi polemičari smatraju šta? Da je vjerovanje u taj tevhid rububijeta, da je Allah stvoritelj i održavatelj svega, to je u njih vjerovanje u Allaha, sve jedan kroz jedan. I zato ako pogledate knjige, su jedno stare ili savremene, od tih koji zastupaju takvo mišljenje, vidjet da su one prepune u principu čega? prepune su tog vjerovanja da je Allah Đelešanu stvoritelj, iznošenja dokaza u vezi s tim i tako dalje. A nigdje nema da je recimo zabranjeno činiti seždu ispred kabora. Zabranjeno otići na kabor pa moliti tog i tog. Da je zabranjeno reći recimo o Allaho poslaniče, zauzmi se za mene i tako dalje. Šta to ukazuje? da su oni taj tevhid, a vidjeli smo prethodno da je autor rekao da kad se kaže tevhid podrazumijeva se u principu to, tevhid ibadeta. Oni su u principu to zanemarili, samim tim možemo reći zanemarili su srž tevhida. Nego su se bavili a, samo tim jednim dijelom, praktično jednom trećinom tevhida, koja nije osnovna i ciljna. Jer i mušici u Meki su vjerovali da je Allah stvoritelj svega. Nisu vjerovali da su njihovi kipovi nešto stvorili, nego su vjerovali šta, da njihovi kipovi njima pomažu i zauzimaju se kod njih, kod Allaha, posrednici. Ali to što su vjerovali samo u to, da je Allah Đelešanu stvoritelj, nije ih to izvelo iz kruga kufra i uvelo ih u krug imana. Je li tako li? Kaže nam autor ovdje, Veoma mali broj ljudi u istoriji ljudskog roda negirao i ovo vrstu tevhida. Znači, veoma mali ljudi. Mali broj ljudi. <clears throat> Nego, inače, ljudska srce su stvorena takva da vjeruju u taj tevhid. Znači, po svojoj prirodi. Znaju da ima stvoritelj i da je on jedan i da je veličanstven i tako dalje. Tako da su čak taj dokaz, znači dokaz da ljudi vjeruju sami po sebi i da imaju urođeno u sebi to vjerovjesnici koristili kao dokaz protiv njihovih naroda zbog njihovog nevjerovanja. Pa Allah Đelešanu kaže u suri Ibrahim deseti ajet قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض I njihovi poslanici su govorili pazar u Allaha da sumnjate stvoritelja nebesa i zemlje. Znači, kao da im poslanici kažu, vi vjerujete da je stvoritelj od nebesa i zemlje. I zar je moguće da vi sumnjate u to nešto što postoji u vašim dušama i srcima? Ali oni nisu sumnjali da je Allah stvorio od nebesa i zemlje. Nego su problem što su oni sumnjali da, da je samo njega treba obožavati i vjerovali su da ti njihovi kipovi ta njihova božanstva kojima se mole kao što su recimo nekada bili obični kipovi, nekada zvijezde nekada proljeće, nekada ljeto neki su obožavali vjetar, neki su imali su bogove za svašta e tu je ležao problem kaže nam ovdje najpoznatiji u historiji ljudskog roda koji je negirao stvoritelja, znači negirao ovu vrstu tevhida je faraon I pored toga što je on jezikom negirao to, on je u duši bio ubijeđen i uvjeren da, da, da stvoritelj postoji. I na to ukazuje Kur'an. U suri Al-Isra u 102. majetu Allah kaže لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ, رَبُّ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَسَائِرِ Kaže njem Musa ti sigurno znaš da ovo, ove znači znakove koje su došli s Musaom nije spustio niko osim gospodar nebesa i zemlje kao dokaz i uputu ljudima. Znači Musa njemu kaže ti tako i tako vjeriš. I još je jasniji ajet u suri An-Naml u kojem Malšanu kaže وَجَحَدُوا بِهَا وَسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَ I oni negiraše te ajete, a u dušama su svojim čvrsto vjerovali, a bili su nepravedni i oholi. sura ne, 14. Znači, ovdje Alšanu jasno kaže da je faraon koji je govorio nema stvoritelja, ja sam vaš najizvišeniji gospodar, ja sam i tako dalje, jasno napominje i kaže da su oni to vjerovali čvrsto u dušama, ali su iz oholosti i nepravednosti negirali to jezicima. To je znači što se tiče stvoritelja. Čak, kaže ovdje autor, da nije poznato u historiji ljudskog roda. Da je bilo ko od ljudi, bilo koja agrupacija tvrdila da postoje dva jednaka stvoritelja. Čak i međusije. Znate ko su međusije? E, vatropoklonici. Međus, međusije i manavije, međusije ili manavije, manavije to je sekta koja je osnovana u trećem hijđarskom stoljeću u Babilonu. Njen osnivač je Mani ibn Fatik, rođen 215. godine. Po njemu su dobili ime Manavije, pripisuje se to Maniju. Oni su, kaže, ovdje učili neke te perzijske stare kulture i knjige i prihvatili su te nekakve stvari iz raznih tih kultura, I čak je na kraju se taj proglasio da je on Isa koji je došao i tako dalje. Oni su naime tvrdili, ti međusi i manavijete, tvrdili su da je svijet nastao od dvoga, znači da su dva stvoritelja. Svjetlo i tama. Ali kaže autor ovdje, čak i oni, čak i oni koji su tvrdili da ima dva, dva stvoritelja, svjetlost i tama, tvrdili su da je svjetlost Bog dobra i da stvara dobro, a da je tama Bog zla i da stvara zlo. Znači i oni su napravili razliku među njima i rekli da ovo bolji Bog, znači ta svjetlost, nego tama. Znači i oni nisu rekli imamo dva stvoritelja jednakopravna da su jednaci na istom stepenu baš. Nego napravili su razliku između tame i svjetlosti. Čak i kršćani. Kršćani kažu imamo troje, je jel tako ili nije? To trojstvo, tako zvano. I oni kažu, otac je sve stvorio. Ne kažu da je Isa bilo šta stvorio. Nego on ima određene zadaće i tako dalje, Boži sin i ovo ono. Ali stvoritelj je šta? I kod njih jedan. I kod njih je Bog stvoritelj. Je Jel tako ili nije? Zatim ovdje autor govori o toj neispravnosti tog mišljenja da, da tog utjelovljenja u principu kao što, što tvrde Sufije ili tog trojstva kao što tvrde ovi jer kaže dokaz, najbolji dokaz da je to neispravno je što sami oni ne razumiju šta govore i zbog toga imamo razne tumačenje kaže nećemo naći dvojicu da se spoje na jednom tumačenju tumače na razne načine i tako dalje. E samo to tumačenje na razne načine i slično i to nepodudaranje u tim stvarima i onda kad dođu do nečega što ne mogu objasniti kažu to je božanska tajna i ostalo ne ulazi se u to ukazuje na šta na znači jednostavno na ispravnost tih mišljenja ukratko kaže on mi možemo reći da na osnovu svega ovoga da na osnovu svega ovoga mi možemo kazati da ne postoji bilo ko od Ademovih potomaka da je rekao da postoji dva ista jednaka stvoritelja. Bilo onih koji su rekli stvoritelja, kao što smo rekli Međusije i Manavije i možda još neki, ali i oni su napravili razliku među njima pa su rekli ovo je dobar, a ovo je loš. Sada nam ostaje širku tevhidu, ibadeta ili tevhid ibadeta ili tevhid uluhije kako ga zovu. To je sve naziv za jedno te isto. Kaže nam on da većina ljudi, među njima Jarapi u prvo to vrijeme prije Islama, nisu činili širka u stvaranju od vidru bubijeta, nego su činili širk šta u obožavanju kipova, jer su vjerovali da ti kipovi koji su bili u principu kipovi dobrih ljudi od vjerovjesnika i, i dobrih evlijaha, znači zagovaraju zagovaraju za njih, znači kod Allaha Đalešanuhu i zbog toga su oni koristili njih kao sredstvo, molili njih da ih zamole. Znači, da malo to bukvalno pojasnimo. Šta su oni, koji je njihov kont bio? zašto su oni smatrali da su oni posrednici? Kažu oni ovako. Poznato je da se kod bilo kakvog dunjaličkog vladara ne može doći tako bez vezi. Moraš imati neku vezu. Je li tako ili nije? Znači sad ta veza može biti legalna, može biti ilegalna. Moraš se prvo najaviti, pa otići, pa da ti odredi vrijeme, pa da dođeš tako dalje. Pa kažu Allah, Žešanu je uzvišeniji i veći od bilo kakvog dunjalučkog vladara pa kako mi možemo tek tako kod njega stupiti, otići bez ikakvog posrednika, bez ikakve veze. A mi znamo, kaže oni, da su ti vjerovjesnici ugledni kod Allaha. Znamo da su meleci ugledni kod Allaha. Znamo da su evlijasi ugledni, ugledni kod Allaha. Pa što mi ne bismo njih zamolili da oni se zauzmu za nas i prinesu naše molbe? Kontate to. Jer Allah je uzvišeniji od bilo kakvog vladara. A ako, ne, ako nije od edeba prilazite tako vladaru dunjančkog kako onda tek sa Allahom. I zato su neki uzeli da, da, da mole meleke pa da oni zamole Allaha, neki su uzeli da mole vjerovjesnike pa da oni mole za Allaha, odnosno Allah, a neki su uzeli dobre ljude, evlijahe. kako je ko koga znao u kojoj sredini je živio i u kojem vremenu. Kontate to. I zbog toga, kažu učenjaci, osnova svakog širka je poistovjećivanje Allaha sa, sa, sa, sa stvorenjima. Jer on su ti na taj način uporedili Allaha sa dunjaličkim vladarima. To, to je bila platforma, ako ono tako reći, za njihovu zabludu ostalo, sve te, te molbe za njih i tako dalje. Upućivanje do ova. I oni su ti došli prvi takav narod koji je na taj način zalutao je Nuhov narod. Bilo je nekoliko veoma dobrih ljudi u njihovom vremenu koji su živjeli, njihova imena su navedena u Kur'anu, znali ih neko. A? Aha. Znači, pitao sam, bilo je u, Nuhu, u Nuhovom narodu nekoliko dobrih ljudi. I njihova imena su navedena u Kur'anu. Koji su to ljudi? Hmm? Spominju se u suri Nuh. Vad, Suva, Jeguz, Vajavuk i Nesr. Oni se spominju u suri Nuh, u Džuzu Tebarek. To su bila imena nazivi dobrih ljudi. Desilo se, kako kažu učenjaci, kako navodi imam Buhari od Ibn Abasa u svom sahiju da su ti ljudi umrli u veoma kratkom vremenu znači čim pođe u lema umirat i pobožni nekakav musibe će ljude pogoditi i uistinu se desilo nestaje znanje i to je u principu slikovito prikazivanje onog hadisa koji je zabilježio imam Buhari u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao inna Allahe la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudurin nas Allah neće uzeti znanje tako što će ga istrgati iz grudi učenih wa inna ma yantazi'uhu bi qabdil ulama nego će znanje uzeti od ljudi usmrćivajući učene fa idha lam yubqi aliman i tahade nasuru usen džuhala. Pa kada ne ostane ni jedan učenjak, ljudi će neznalice uzeti sebi za vođe. Fesuilu, fa eftevu bi gajri ilmin, fa dhallu wa adhallu. Pa će biti ti što, koje su oni izabrali pitani, pa će odgovarati bez znanja, pa će u zabludu odlaziti i u zabludu drugi odvoditi. Evo kema kal Resulullah sasa. Znači, ovdje se je desilo da u njihovom narodu baš se to desilo, ulema je uzeta, umrli su u kratkom vremenu i ostali su ljudi bez znanja. I desilo se je da su prvo što im je došao šeitan u obliku čovjeka i rekao da naprave nekakve likove, oblike, koji će ih podsjećati na njih, tako da kad vide njih, da još više ibadeta čini da tako na taj način ne zaborave ibadet. Zbog toga, kažu učenjaci, mnoštvo ibadeta nije dokaz upute. Nekada šetan čovjeka na taj način, na putem tih ibadeta, odvede u zabludu. I zato, kažu učenjaci, vrednije je raditi sunnet nego više ibadeta. Znači, raditi po sunnetu je vrednije nego prepustiti se u nekakve ovaj, posebne ibadete. I vi znate sad da mi imamo ljude koji kažu treba kulhu vallahu, ne znam, nija 300 puta proučiti. Treba hiljadu rekata ako hoćeš nešto. Treba ti ovo, treba ti ono. Znači, veliki zamor ulaže se. Ali nema tu hajra. Bolje je uraditi po jednom sunnetu, jer u sunnetu imamo nekoliko koristi ako radimo po njemu. Prvo, to što radimo po sunnetu samo po sebi slidi nagrada za to. Drugo, sigurni smo da je to u redu. Treće, znamo da je sunnet primjer umjerenosti. Znači, nećemo pretjerati, a nećemo ni zanemariti. Znači, sunnet je primjer umjerenosti. Prema tome, raditi po sunnetu je puno preče. I on je došao njima i rekao im da, da tako ne zaboravite postruću ih na ibadet, I tako je prošlo jedno vrijeme. Dok nije izumrla i ta generacija, onda je došao drugima koji nisu znali više ni zašto su ti kipovi postavljeni. Pa je rekao, to su vaši predsi obožavali. Nisu obožavali nije, nego su u principu molili nije da zamole Allaha i tako dalje. I tad je prvi put počelo obožavanje kipova. I ti kipovi su se zadržali u životu do posljednjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Došli su i na arapsko poloostrvo a došli su na jedan čudan način, a to je putem Amra ibn Luhaja. Amr ibn Luhaj bio je prvi Arapin koji je izmijenio Ibrahimovu vjeru. Arapi na Arapskom poluostrvu nisu čuli za, za Musavu objavu i nisu čuli za Isavu objavu. Ili ako su čuli, nisu bili dužni slijediti je u to vrijeme, jer su svaki narod ima, i da svaki narod ima svog poslanika. Oni su bili zaduženi da slijede Ibrahimovu vjeru, Ibrahimovu vjeru, koju je prenio Ismailu na tom području oko Mekke i Kabe. I to je vjera koja je bila važeća i ispravna od kako je sagrađena Kaaba pa do dolaska tog Amra ibn Luhajja. Šta se je desilo? Taj Amr ibn Luhaj je putovao u Šan, I došao mu je šeitan, neki kažu u snu, neki ovako, i rekao mu da na tom i tom mjestu postoji određeni kipovi. I desilo se da je on vidio u šamu te određene kulture koje su veličale te kipovi i to mu se svidjelo. I u tome, kaže Ulema, leži opasnost izlaganja tim nevjerničkim idejama, teorijama ili novotarskim. Isto tako. I zato je sunnet i praksa učenjaka sunneta da ne izlažu se tome bez potrebe. Ne izlažu se slušanju toga i to se može vidjeti iz njihovih predaja kada ima Mahmed i drugi kad su prolazili pored tine, kakvi stavili bi prste u uši pa kaže zar se i ti bojiš kaže bojim se sinko da kada to čujem da malo pomalo to ne pređe u razmišljanje pa razmišljanje u ideju pa ovo pa da dođe to u srce i nakon toga da zalutam znači ne treba se izlagati tome nego ako se nekad desi i ne možeš to izbjeći onda u tom slučaju treba postupiti kao po onom hadisu u Buhari u muslimu nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem a kada se susretnite onda strpite se Znači, to je pravilo za sve, to je za vorbu, ali za sve drugo. Ako ima neka neprijatnost, nemoj je preželjkivati. Ako ima ptičija gripa, recimo, nemoj je preželjkivati da vidiš kako ćeš proći. Ali ako se desi, istrpi se. Ako ima, recimo, neke novotarske te ideje ili te ideje koje nisu u skladu sa islamom, nemoj preželjkivati i ti ih tražiti sam. Ali ako ti dođe, onda, kao što je rečeno od jednog učenjaka, neka ti srce bude kao staklo, a nemoj da bude kao spužvan na staklo se samo sve što na njega dođe razlije se i ne prođe, a spužva se upije. Znači nemoj pijet, ali nemoj ni tražiti da provjeriš da li ti je na staklu srce ili spužva. Desno se da on to vidio i oni iskopo te ekipove iz Nuhovog naroda. I prvi su oni koji su došli u Meku, to su prvi ekipovi koji su postavljeni kod Kabe i pozvali svoj narod koji inače u to vrijeme znači nije bilo nekog učenog posebno, on je bio ugledan, pozvao ih je u obožavanje tih kipova da budu posrednici i s vremenom svako pleme imalo je po jednog kipa. S vremenom je došlo do toga da je svaka kuća imala svog kipa, pa svaki čovjek svog kipa, pa je oko same Kjabe bilo oko 360 kipova, kako navode učenjaci Sire kada je poslanik osvojio osme hijđarske godine. Znači, 360 kipova je bilo oko Kjabe i unutar Kjabe. A šta je bilo kipova u kućama i pojedincima? Razumijete to? S vremenom je to tako došlo. I navodi se naime hadisi u kojem je poslanik nam rekao da je to Gamra ibn Luhajja vidio u džahennemu kako se pati i kako se muči jer je on prvi koji je izmijenio Ibrahimovu vjeru. Znači, to, to su bila imena ljudi u, u suri Nuh 23. ajta što nam kaže وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَوُوكَ وَنَسْرَ i nemojte ni pošto ostavljati svoje bogove, nemojte ostavljati vedda, suvaa, jegusa, vojevuka i nesra. I to ti je, to ti je rečenca koju ponavljaju svi oni koji čine širk na bilo koji način. Pa ćemo naći čak i ove koji čine danas širk sa Evlijasima i ostalim, kažu nemojte ni pošto ostavljati sedmorcu braći. Nemojte ni pošto ostavljati, neka ne znaju ni koji su ukopani. Ne ostavljati tog i tog. Nemojte ni pošto ostavljati Hasana Kafe Bruščaka, gore to kabora, šta ima tamo? Kabor koji, ko, koji obilazi tamo. Nemojte ni pošto ostaviti. Stalno ponavlja jedno te isto. To je naša tradicija, to je naše ovo, to je naše ono. To su iste, iste u principu, sadržaj isti, samo na drugi način rečeno. Stalno se to ponavlja. A mi kažemo, niko nije preči da se za njega drži i da se ne ostavlja ni po koju cijenu od Allaha Pa oni kad kažu nemojte ostavljati vedda suva i jegusa, mi kažemo nemojte ostavljati Allaha ni pošto. Jer bez jegusa i jevuka i drugih možete, a bez Allaha sigurno ne možete. Zato se u nekim rivajetima i prenosi u sina Ademov ako mene nađeš, našao se sve. Ako mene izgubiš, izgubio se sve. Prenio je ima muslim u svom sahihu od Ebul Hayyađa Lesdija da je, posla, da je Alija radijallahu anhu njemu rekao Ala eb'athuke ala ma ba'athani Rasulullah sallam Hoćeš li da te pošaljem da izvršiš ono što je meni poslanik sallam naredio da izvršim u njegovo vrijeme أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته Naredio mi je da ne ostavim ni jedan uzdignut kabor, a da ga ne poravnam, i ni jedan kip, a da ga ne uništim, ili sliku, a da je ne zamažim. U dva sahiha je preneseno od vjerovjesnika sa srlom da je na smrtnoj bolesti rekao Le'an Allahu l-Jehuda wa nasara ittahadu kubura anbijaihi mesajid. Juhadiru ma fa'alu. Kale ta'iša radijallahu anahu leula dalike la ubriza kabruhu ولكن كره أن يتخذ مسجدا neka Allah prokune po jednom značenju a po drugom može Allah je prokleo znači ovo može biti dova od strane poslanika sasrna, a može biti i obavijest znači podrazumijeva hadisi jedno i drugo i tahadu kubura embijahi mesar znači neka Allah prokune e, i kršćane uzeli su kabure svojih vjerovjesnika za molitvu znači za mjesta na kojima čine molitvu. Kaže Aisha radijallahu anha, koja je i prenosilac ovog hadisa, time je upozorio na njihov postupak. A da nije toga, mi bi njegov kabur iznijeli na vidno mjesto. Ali mrzio je, prezirao je da ljudi ne bi to uzeli za mjesto molitve. Znači ovo sad govori o hadisima ostalim koji dolazi dole, to ćemo ako Bog da nastaviti idući put u vezi sa širkom u tevhidu i badeta. Kulu kao li hada, vas tekfir Allahu, sallallahu ala nabina Muhammeda.